Clica sua neguinho! Respeito. DJ Matt E o brabo tem nome. Porque eu tenho moto, carro, chave elas quer se aproximar. Não adianta, baby, que ela me love, love, love, love, kiss, kiss, kiss. É que os dragas chavos e as perversas amigas procuro me adiantar. Vi morrer na cama é vários superstar. Sei que não é tão fácil assim, vários pagos de pureza e falam mal de mim. Procuro me adiantar morena quer beber o Substar. Sei que nem tu faz assim, mas os pagos de pureza falam mal de mim. Yeah. Ah, é, ah, é, mas os gozos em volta de ar. Na favela é moradia, muita paz e muita fé. Aí, irmão, humildade, disciplina, cê vai moscar. Yahweh, you beautiful girl, mas não vale um real. A beat posa em mim, do camarim, <laughs> tipo Rugal peça pra nós, bolamos hit, carburamos bem. Olha os cachorro passando, eles vão tentar copiar também. Chapa, mad at me, I think I know why. Niggas on window, chapa. Tão em desespero, quer tentar fazer primeiro, foi que os inimigos cai. Chapa, chapa, lembra de onde veio pra saber aonde vai. Mad at me, I think I know why. Niggas on window, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa, chapa. chapa chapa. You know I did, I bet, you know it. Eh, eh. Hoje eu passo de Louis na quebra e as beat volta chamando atenção. Os Metec, a cena nós roubou. Os Metec, e o Prince of Flow. Os Metec, ela viu e gostou. Os Metec, oh, oh, oh, que essa mina de vermelho. Eu vim pro baile só pra Facilmente vai, dá rolê com nós. De mil e cem. Aceitamos a tá abuso, eu passo na quebra de voo que o Mercedes se desmaia. Pula, pula, nigga went trip, cause you mula, Salário guru, mula, watch those niggas samba maio. Vários critica, fala, fala, fala da minha vida, né? Mas sem simpatia que mais fala é o que não sabe o texto da minha vida. Um bom lugar se constrói com a humildade. É bom lembrar o valor da sua simplicidade. Os tratores um eu fui buscar. Tchá, as caras nada de lá. Eu tô bem, mas bem. Tudo que não tinha hoje tem. Agradeço a Deus e amém. Agradeço a Deus e amém. Tô bem que não tinha, hoje tem. Agradeço a Deus e amém. Porque nós tá bombando, hum, ela quer pra mim dentro da Evo que quer mamar. Ok, eu vou de Ocleo de Nike. Qual fica mais chave? Até que o Bulgari prato. Queimo do bordo entre rajadas e pipoca. Manda buscar pra nós carburar. Um preto chave de nave. Te incomodou, nunca botou uma fé. Mas Deus que me abençoou. You want to love me. Already know you want to love me, love me, already know. Gotta, gotta, gotta. It's the motherfucker DJ Magic G. Gotta, gotta, gotta. It's the motherfucker DJ Magic G. Gare gare got it, got the motherfucker DJ Magic Gare gare it, got it, the motherfucker DJ Magic Mulher casada mata mais que revólver Mulher dos outros não pode Se vir nessa linhagem só se fode Oh, oh, oh, oh Puma me patrocinou Das grifes nós enjoou Levada rara, habilidade, cara, pique jogador oh, oh, oh. oh que patrocinou. Das grife nós enjoou. Levada rara, habilidade, cara, pique jogador. É, as novinhas tão a mil. Fez até psiu. Tamo no onde elas querem pra baixo, então deixa no pio. É, as novinhas tão a mil. Fez até psiu. Tamo no onde fazendo a boa, então deixa no pio. I'm a flop, so I see you walk up in the club. I'm a flop. Se fode aí, você que só faz pose. Look at me, fuck at me, look at me, fuck at me. Já que você tá com perigosa, de capacete alta, dá o lá, bigode grosso. Look at me, fuck at me, look at me, fuck at me. Já que você tá com perigosa, de capacete alta, dá o lá, bigode grosso. Na rua de casa, some bomba, na guerra é tudo ou nada. Nosso inimigo é o governo e quem ser eu. Semi girl, semi girl. Tô sempre pra me fuder e se Então vai torcer mais, fica pra trás. Faz seu esforço enquanto a drica conta. Vai torcer mais, fica pra trás enquanto eu valorizo a minha dear mama. Nós fecha nessa porra, no claro e no escuro. Nós canta, nós faz hit, nosso talento é puro. E dali capela é o bonde da Tony Country. Cansei do lado ruim. meu sonho quando eu pus meu You gon' have it to the the You go have it to the last week. mommy, you can have. I always what to do. You gon' have it to the morning, the jack. You gon' have it to the last you. Little mommy, you can have. I always what to do. Novinha, vê se não mexe comigo. Meu estilo é neurótico Você sabe que eu sou neurótico Quando você para na minha frente Você olha desse jeito Me deixa bem excitado Apaixonado no seu rabo Apaixonado no seu rabo Ô simpático Para de formar caô Ô simpático Para de formar caô Caô não Ô simpático Para de formar caô Simpático Olha onde a favela chegou é. Just shut up, shut up. Shut up, just shut up, shut up. I'm not.